Zintzilin irratia, irratia, Cosmic DJ. Cosmic DJ. Ha ha! Flavor Flay! Stop it, Bridget! Lion! Lion! Lion! Lion! We don't say we can't take no more of that. Lion, I say, I say we can't take no more of that. I the lion. Pat your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and premieres on the breaks. Going out to the hardcore hip hop. Going out to the hardcore hip hop. Of course, we don't flip flop, flip flop. If you don't know me by now, I doubt you'll ever know me. I never won a Grammy, I won't win a Tony, but I'm not the only MC keeping it real. When I grab the mic and smash rapper girls go ill. Check the time is around, it's 1995 whenever I arrive. The party gets liver, flow with the master rhymer. That's a leap behind a video rapper. You know the chalk primer, tapper. Down goes another rapper, on to another matter. Punch up the data, blast master. Knowledge reigns supreme over nearly everybody. Call will pay your rent, guaranteed the rip will party. Flat top braids, forehead, so Nazi dread. It once was a small rebound, a man named Jed. But now Jed is dead. All his kids instead wanna kick rhymes up the top of their head. Word, we'll go around, come around, I figure. Now we got white kids calling themselves niggas. The tables turn as the crosses burn. Remember you must learn about the styles I flip and how wild I get. I go on like a space age rocket ship. You could be a Mac a pimp, hustler, a player, but make sure live you is a dope rhyme sayer. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. This is what you waited all year for. The hardcore. That's what KRS is here for. Big up Grand Wizard Theodore getting ill. If you see, then you saw I'm in your grill with mad skill. MCs can only battle with rhymes that got punchlines. Let's battle and see who headlines. Instead of flow for flow, let's go show for show. Toe for toe, yo, you better act like you know. Too many MCs take that word MC lightly. They can't move a crowd, not even slightly. It might be the fact that they express whackness. Let me show you you whose ass is the blackest. I flip my script a little bit, you about to tip and shit. Too sick to get with it and make you big, your style is pound a bit. Now tone it down a bit. My title you will never get, I'm too intelligent. I send your family my sentiments. My style is toxic. When I rock it, shock it, hip hop it, unlock your head, I knock it. It's split quick from the lyric. Direct it, perfect it, you can't get with it. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. Some MCs don't like the KRS, but they must respect them. Cause they know this kid gets all up and they wreck them. Slapping and selecting them, checking them, disrespecting them, just decking them, decking them, decking them. Who in their right mind with the style like mine? I design rhyme and get mine all the time. MC stand on the sidelines always dissing. When I roll up and rush that crew, they start bitching. I don't burn, I don't freeze. Got some MCs believe they can tangle with the likes of these. Cross the T's and dot your eyes whenever I arrive. Wide, magnified, live like the ocean tide. You dope, you lie. I reside like artifacts on the wrong side of the tracks electrified. Coming around the mountain, you running hot, Open your defense mechanism can divert my heat-seeking lyricist as I spark madness. The 1996 lyrical style is what I give them. What I give them. What I give them. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. MCs act like they don't know. They don't know. They don't know. Oh, yeah. That's what you say when you see your devil down. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive, all things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. So here I go, kicking science in 95, I'll be illin. Parental discretion is advised still. Don't call me nigga, this MC goes for his. Call me God, cause that's what the black man is. Roaming through the forest as the hardest lyrical artist. Black woman, you are not a bitch, you're a goddess. Let it be known, you can lean on KRS1 like a wall, cause I'm hard. I represent God. Whack MC. Bo, Bo, you think I'm Riddick? What other MCs are talking about? Up with hope, down with dope. I'll have a devil in my infrared scope. Boy, that's for calling my father a boy. Yeah, clack, clack, clack, that's for putting scars on my mother's back. Bo, that's for calling my sister a hoe. And for you, but, but, but, cause I don't give a motherfuck. Remember the whip, remember the chair, remember the rope, and you black people still thinking about voting? Every president we ever had lied. You know, I'm kind of glad Nixon died. Oh, oh, yeah. That's what you say when you see a devil down. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive, all things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. This is not the first time I came to the planet, but every time I come, only a few could understand it. I came as ISIS. My words, they tried to ban it. I came as Moses. They couldn't follow my commandments. I came as Solomon to a people that was lost. I came as Jesus, but they nailed me to a cross. I came as Harriet Tubman. I put the truth to Sojourner. Other times, I had to come as Nat Turner. They tried to burn me, lynch me, and starve me. So I had to come back as Marcus Garvey. Bob Marley. They tried to harm me. I used to be Malcolm X. Now I'm on the planet as the one called KRS. Kicking them at the physical, spiritual. Trying to like get with you. Showing you you were invincible. The Black Panther is the black answer for real. In my spiritual form, I turn into Bobby Seal. On the wheels of steel, my spirit flies away and enters into Kwame Ture. Oh, yeah. That's what you say when you see your devil down. Oh, yeah. That's what you say when you take the devil's crown. Oh, yeah. Stay alive, all things will change around. Oh, yeah. What? Oh, yeah. retire? Not yet. Out my fire? Not yet. Your skills higher? Not yet. You wanna be called kings and sires, but you sing for hire. You free? Not yet. Face the truth, but not yet. You blaze the boot, but you still ain't hot yet? Not yet. KRS rhymes next. I'm complex. I came too far to drop bars for Sadat X. BX is on the block next. Uh-huh. This the top set. Something others are not yet, but they act like they got the top rap. Claiming king, but y'all ain't put a thing back in the hip hop yet. Got checks, we got pockets. Got texts, we got rockets. You got plugs, we got sockets. You got beats, we got topics. Come in, yeah, yeah. Yo, open your eyes now. Everybody talking about crime now. It's like we going back in time now. I'm ready to shine now, get mine now. But the more I climb now, I find now. Cats don't want you to rise now. They wanna hold you back by replacing the facts with the lies now. But watch the skills I apply now. I'm gonna be big, but I ain't ready to die now. Why mothers gotta cry now? Cause some dumbass kid now is believing in the lie now. What's the lie now? The lies you ain't gotta try, cause everybody out getting high uh-huh. now. Uh-huh. Why now? Cause you might see Chinese bombers flying across American skies now. Man, I'm telling you to rise now. Don't worry about your size now, it's time to get wise now. Blow up the spot, I blow up the spot, I blow up the spot with my man said. Eh, yo, yo, yo, yo, se me escucha bien, se me escucha bien, Peña. ¿Qué pasó? Estamos en el aire. Ok, ok, ok. Ahora sí que sí. El Nathan con todos vosotros y vosotras desde la radio libre y autogestionada de Orereta, desde Rentería. Ok, sin Ratia. Venimos con un especial, venimos con esos programas que me gusta hacer, un poco de info Vamos a rapear al final también. Vamos a. Vamos a ver un poco lo que tenemos para mañana de hip hop, ok, de rap, de cultura. Así que tenemos que hablar de, de un fiestón que se viene mañana. Una cita que tenemos todos los rappers de toda la vida, los old school, los puretas. <laughs> la tenemos marcada en el calendario todos los años. Es la Sagardo Hop quien no conoce Sagardo Hop, el que, no el que no la conozca la va a conocer ahora mismo, ¿ok? Porque vamos a hablar de esta fiesta, la fiesta favorita de tu rapero favorito, ya sabéis, en Sidrería Iruín. Vamos a hablar de esto, pero antes vamos a, vamos a empezar hablando de, del 20 aniversario de Vidalogía, del disco de Tremendo Menda y DJ Griffy, ¿ok? Porque son el plato fuerte de mañana, van a estar presentando bueno, eh, no hay que presentar, no hay a, los que vamos a ir no hay que presentarnos este disco, pero vamos a recordar, mejor dicho, pero vamos a hablar de este disco porque está de celebración, es un clásico del rap, ok, así que vamos a hablar de esto, vamos a empezar ya porque, vamos a empezar fuerte, pero antes vamos a escuchar uno de los clásicos de ese disco, uno de tantos, que es un tema mítico, que si eres rapper lo tienes que conocer, ¿ok? El loco soy yo, de tremendo, tremendo Menda con DJ Griffy. ¡Dámelo! El loco soy yo. ¡Dámelo! Dime, no me importa nada. Dime, no me importa nada. Dime, no me importa, nada. Dime, no me importa nada. Dime no me importa nada. no me importa nada. una, amigo fue a morirse y le dieron hora. Se volvió de la cola, se deprime y llora. De una tal muerte se enamora. La vida le roba, ganas por vivir a hora. Gente con mentiras se decoran, falsos se enamoran, lágrimas harán creer que te añoran. Bueno, es verdad que no dura. Como que la claridad no existe si no hay una zona oscura. Oscura estar siempre a la altura, límites apura, el reloj siempre en hora, el tiempo es oro. Dentro de mi piel hay solo para mí aforo, rimo por los codos, respondo por todos. Cuento con esto y esto no lo es todo. Te guste o no te guste, lo haremos a mi modo. Así nunca me, así nunca me, así nunca me jodo. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. Y el loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. El loco soy yo. Intenta buscar el error en mí. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. Deberíamos haber nacido con un tejido más duro, más resistente a las quemaduras y puros, a los golpes contra muros, a tus conjuros. Juro pues el trayecto es duro. El cuerpo es débil, frágil, matarse es fácil, no es difícil. Suicidarse es inútil. Tú sabrás lo que haces, qué te apetece, si cortarte las venas o dejártelas largas. La gente está fuera de sitio, nadie me entiende. Y dicen, el loco soy yo loco soy yo, loco soy yo, yo, loco soy yo, loco soy yo. Que me entere yo, ricos en el cementerio, será lo mismo que pobres, ¿no? Religiones sinónimo de prohibiciones, prohibiciones son la clave de las tentaciones. No me importa. Y el loco soy yo. Dicen que el loco soy no yo. Importa nada. El loco soy yo. Dicen que el loco soy yo. Dime. El loco soy yo. importa nada. Intenta buscar el error. El loco soy yo. Dicen que el soy yo. La ley menos para el que la hace. Y la noche para el que sepa cómo amanece. Cuerpos se retuercen, culpables en sus puestos permanecen, malo hacen, y el loco soy yo. A la hora que sea, donde sea, cuando sea, la empresa de la historia se llama Iglesia. Dinero el Vaticano para acabar con el hambre en la Tierra, en Saturno, Marte y en Urano. Caridad y la iglesia, la iglesia y la bolsa. Y mm. loco soy yo. Invierten en bolsa en vez de invertir en pobres. Claro que perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Corrupción judicial en los juzgados, trapicheos entre jueces y abogados Corrupción política, políticos corruptos, llamémosle corrupción de Estado. El loco soy yo, dicen que el loco soy yo. El loco soy yo, dicen que el loco soy yo. El loco soy yo, intenta buscar el error y mí. El loco soy yo, dicen que el loco soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. El soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. No hay locos en el soy loco soy yo. El loco soy yo, el loco soy yo. Es la lógica de la vida. El loco soy yo, el loco soy yo. Es vida loco Soy yo, loco soy yo. Es el barrio, loco soy yo. Eh, yo, yo, yo, suba, suba, suba. Esto ha sido Loco Soy Yo de Tremendo Menda y DJ Griffey, ok. Estamos recordando ese disco clásico de los clásicos del rap en español, del rap en castellano, Vidalogía, ok, 20 aniversario. Vamos a empezar a desgranar un poco este disco, vamos a hablar de lo que fue, vamos a recordar un poco para los OGs. Eh, realmente salió en 2004 este disco, Mm, no sé por qué están haciendo el 20 aniversario este año, pero salió en 2004. Eh, disco de, como hemos dicho, tremendo Menda, DJ Griffy mítico DJ de los también míticos Solo los Solo, ok, desde Barcelona, desde Cataluña, clásicos. Eh, este era su primer LP, Vidalogía, editado en el mítico del Palo Record. Y consta de 16 cortes, 16 tracks, eh, con pocas colabos, pero algunas de peso. Tenemos a Quiroga, tenemos a Eddie Drame y tenemos, como no, a Solo lo Solo, en un temazo brutal. Eh, también consta de un videoclip del tema efectos especiales, ¿vale? Os invitamos a verlo. Es un videoclip del 2004, ¿vale? Estamos acostumbrados ya a cortos de película, ¿vale? Pero los, los que los menos jóvenes, ¿vale? Recordaremos que bueno, para empezar tener un videoclip en esos años no era no era fácil, ¿vale? ahora cada tema tiene un videoclip. Pero pero bueno, tenía ese tenía ese encanto esos primeros videoclips, ¿vale? Así que os invitamos a verlo y os invitamos a escuchar también ese mismo tema, efectos especiales de Tremendo Menda y DJ Griffy, ¡Sua! ¡Dámelo! aguanta la tierra. Cuántos terremotos, huracanes, lluvias torrenciales que le dan a la vida un toque de efectos especiales, para algunos primordiales, experimentales. ¿Hasta dónde llegaremos? Conejillos de India, ya lo somos hoy en día. Deja pues que la natura ría. Comienza la profecía, nos avisaron con tiempo de lo que vendría. Llegará el día en el que el sol abrace nuestros cuerpos, vientos fuertes hagan volar nuestros cuerpos, lluvias arrastren nuestros cuerpos. No llegará, no, porque ya ha llegado. Llegará el día en que se destruya el mundo o lo destruyamos sin tiempo a decir que nos vamos, porque no pensamos más que nosotros. Joder, joderos y que le jodan a los otros. nada que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas, por vivir, ganas por vivir. Nada, que perder, nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir crees que nos hace mantener las distancias según las pérdidas, según las ganancias. Soy patriota del mundo, pero no de las divisorias. Me pregunto si hoy existe un lugar llamado gloria. Tanta teoría, tanta sabiduría. Cuanto más sabio el hombre, más peligroso lo sabías. Tantas y tantas son las mías. Ten fe en ti, si en ti confías. La calle, el teatro donde dos y dos son cuatro. Nos vemos donde la gente se pelea. Estaré en la última fila, hoy me voy a platea, donde no me llegue la polvarea. Donde no me impliquen, donde no me echen en falta, cerca de la salida por sin carta. Donde no me hace falta decir quita que voy para allá, aparta. Esta mierda me harta. Nada que perder, nada. nada que esconder, nada que ocultar, ganas por vivir, ganas por vivir. 6 mil millones de seres humanos, bomberos pirómanos, y al obispado se le va la mano, a un poli no se le va la mano. Pero pasa farlopa que te cagas en el bar del murciano. Si se levante temprano, que levante la mano. <laughs> Y la levantaron fieles e infieles. Sus principios eran limpios, sí pero sucios sus finales. Ruedo las 24 horas y mi ciudad he decorado. Joder si ruedo que llego a casa cansado. Hago de hombre con ganas de llegar lejos, no lo entiendo. Consejos vendo y para mí no tengo. Ruedo peli nueva, haré lo que deba. Ya tengo el título, sabes cómo se llama, sabes cuáles no lo sabes. La siguiente parte de los inmortales perder, nada que esconder, nada que ocultar, eh, yo, yo, yo, esto fue otro tema de tremendo Menda, Vidalogía con DJ Griffy Por cierto, no hemos dicho DJ Griffy en las producciones, como siempre, produciendo esos temas frescos, adelantados a su época, de otro planeta, ok, sí o no. El tema de efectos especiales, ok de Tremendo Menda y DJ Griffy, del disco Vidalogía que hemos recordado, recordaremos mañana en vivo y en directo también, hay muchas ganas de Sagardo Hop. Eh, y creo que es el momento de hablar de la fiesta favorita de tu rapero favorito, de, del clásico, del clásico de la zona a la que todos los raperos quieren venir, el que viene repite, solo hay que ver que en el cartel siempre ves esos nombres conocidos esa gente que viene, que ya se acuerda de ti, que, nos falta nos falta el Sohai, hay que decir. Quiero hacer un llamamiento a que vuelva Sohai, que últimamente está fallando estos últimos años. No creo que él quiera faltar, será razón de peso, pero antes de hablar de Sagardo Hop, quiero dar ese quiero dejar ese recado, eh, Cosmi, queremos queremos al Sohai de vuelta. El rey de las cantinas tiene que estar en la cantina de Sagardo Hop, de Iruín, Sagardo Teguía, ok, desde Zubieta. Mañana sábado 7 de junio de 2025. Tenemos cita para todos los rappers, para todas las rappers de toda la vida, ok. Tenemos esa cita, vamos a, vamos a hablar un poco del evento, vamos a hablar del horario, ¿vale? Para que nadie se lo pierda. Eh, por cierto, hicieron creo que el día de ayer, o creo que fue ayer, ¿vale? Eh, hay que estar atento porque esto, esto, esto está vivo, esto está vivo. Eh, salió la noticia de que mm, los que no hayan comprado eh, la entrada con cena, ¿vale? Porque sabéis que es casi imposible, hay que, hay que, hay que volar para coger esa cena incluida, para el que quiere ir a, a comer ese menú de sidrería, además de los conciertos, Em, para el que no tenga esa cena, porque solo va a los conciertos, porque quiere, porque no ha podido conseguirla, por lo que sea, em, podrá entrar este año eh, en la apertura de puertas, ¿vale? Para ver los conciertos que empiezan a las 6, 7 de la tarde. Luego, cuando empiece la cena, a las 9, creo que es, a las 9, tendrán que, tendrán que salir, lamentablemente, les tendrán que desalojar. Y luego a las 11 se vuelve a abrir, vuelven los conciertos y sin problemas hasta que nos echen, como ya sabéis, nuestros amigos. Em, entonces vamos a ver ese horario, ¿vale? Por cierto, van a haber merchandising de, bastantes grupos. Em, ahora los vamos a nombrar. Bueno, ya hemos nombrado a Tremendo Menda, así que Tremendo Menda, que era una de las. era la gran sorpresa, va a llevar merchandising. Así que ir con dinero, ¿vale? Y romper la hucha. Que sepáis que ahí va a haber merchandising, como suele haber todos los años. Así que ir preparados y preparadas. Bueno, vamos a empezar con esto, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos. Esto empieza a las 6 de la tarde, hay que ir prontito, hay que ir con ganas, hay que ir con hambre, hay que ir con sed. A las 6 de la tarde, apertura de puertas y tenemos al mítico DJ Pata recibiéndonos con buenos temazos, con pepinazos, como tiene que ser. A las 8 menos cuarto tenemos al grande, al puto Yanu, que además desde aquí le digo, tienes que venir de una vez aquí a que te entreviste, ¿vale? Estamos en tu casa, estamos en Sinchili, que en Orereta, así que tienes que venir, ¿vale? La próxima es tu entrevista, que sé que me está escuchando. Puto Yanu con DJ Arti, 8 menos cuarto, no os lo perdáis. A las 8, Erri Guerrilla. Luego, como ya hemos dicho, a las 9 empieza la cena de sidrería con DJ, DJ Pata amenizando. Así que los que no tengan cena, lamentablemente tendrán que ir a cenar o a beber fuera o lo que quieran hacer. A las 11 volvemos con Monali y Glue Kids. A las 12, hermano L, mítico hermano L del grupo La Puta OPP desde Mallorca. Eh, un conocido también de la escena, ha estado mucho por aquí hermano L en eventos de reggae, de rap también un hombre versátil, un clásico. Los cuñados del Fong, la puta OPP, clásico también, donde los haya. Y a las doce y media, plato fuerte, tremendo, con DJ Griffith, recordando esos 20 años de vidalogía, tremendo Menda, ok. Una y media, DJ V, ya un clásico, como os decía, alguien que vino y ya no para de repetir todos los años, DJ V. Además, un experto en la música, un un experto total en vinilos, un referente absoluto. Y a las tres y media tenemos a DJ Griffy Y acabamos siete, siete y media con la policía, seguramente. Si no hemos acabado antes, que me extraña, pues vendrá la policía, como todos los años también, otros que repiten, que suelen venir bastante. Y nos dirán amablemente que nos vayamos al carajo. ¿Vale? Y esto es Sagardo Hop, ya sabéis, la fiesta favorita de tu rapero favorito no puedes faltar, si faltas es porque te quedaste sin entrada, porque si no quieres ir es que, es que no sé en qué mundo vives. No eres un OG, ¿ok? No eres un jodido OG. <laughs> ¡Sua! Y ahora vamos a escuchar el tema de mi colega puto Yanu y DJ Arti, que, que estarán ahí, recordadlo. Acostumbrado a perder es el nombre del tema y suena así de bien. Suéltamelo. Dámelo, Cosmic. Pilla cicuta, hijos de puta, puto ya no mierda puta, chusma bunda, me la suda, paso firme y polla dura, con fabula, tergiversa, manipula, pa' quien empuña el puñal y te pregunta qué tal. What fuck, hijos de puta, gritar, somos ronene nena, subidubi guap, hago lo propio copón, agarro el micro y temblor, chulo roqueo, pavoneo, a los Rolling Stone, yo yo yo, machacón, estilo libre guasón, no va de cine, pero a la que tire trayón, corre ve y dile que no, que no lo olvide que lo Eludible no se tire, se ventile y adiós. Cago en Dios, one by one, como de Aquiles Lo perpetuo, frío y fresco, eterno invierno hip hop. Priorizaré bienestar a toda esa mierda de ayer. Que lo importante es llegar, da igual ganar o perder. EKJ, chamorro nene, lo dudas puto hater. El flow más cojonudo, solo hay uno y lo tiene, ye ye. Como botán al PP, raperos tachas de a pie. Tu puta ideología da por el culo, joder. No quiero tu alegato, me sobras tu niñato. Va a ser un tragaldabas, prefiero no mato, Que aquí quien paga el pato es quien da más de verdad. Presuntuoso fatuo, bom vaya, hasta un chas. Ya aparezco a tu lado, dos raperos sin gas. Vacilará de mercados a su realidad. Y a mí me suda todo el rabo. Si es trendy mundial, yo más del rincón del vago. Sin un puto centavo y sin Spotify, estoy fuera del hype. Pero es lo que hay y yo me siento guay. Sin importarme los likes en esta mierda for life. Vosotros, ¿dónde vais? Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder. Con el sabor de lo de es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder Con el sabor de lo de es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe Me vestiré y a correr, acostumbrado a perder Con el sabor de lo de es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe me vestiré y a correr, acostumbrado a perder Con el sabor de lo de antaños es mi fallo, lo sé Y aunque conté hasta 10, lejos de ver nitidez Bebiendo larios en el barro deprimido acabe Ok, ha sido acostumbrado a perder de Puto Yanu y DJ Arti, que los tendremos mañana. Y también tenemos al que va a sonar ahora, al clásico. Ok, hablábamos de Hermano L. Nos saltamos el tema, este temazo del mítico disco de R de Rumba, también del 2004. Por ahí anda. Fue un buen año para el rap, fue un buen año para el rap, 2004, 2003 también. Fueron años de muy buenos discos, 2005. Fue buen año. Y aquí tenemos la prueba el tema La puta ley de Hermano L, así de funky, suéltamelo. Damas y caballeros, estos güeyes la Desde la R hasta la L está todo controlado. Sí, señor, sí, señor. R de rumba, Hermano L, Rap solo, Ritmos gordos, rap toco, primer rojo, y manteniéndolo. Y no quieras o no, esto te va a entrar para el que lo trae del telva. porque esto no se puede No damos cancha con la maña funky revancha va. Pero se rumba venga y pátalo ya. Muy surtido en mi estroque no compuesto de roca De partirse les espoca al expandirse mi tono y los mitómanos Manos arriba que se desviva que con mi bendición dorada seguro que digan No vine a hablar sobre no no bien, así que con en el tronco Destila sin problemas, si lo quemo la demo que voy a contracorriente Más quitas en el track sería lo más conveniente y justo Evitando el mustio, estando en la gran ciudad, buen suelo rústico Déjalo acústico mami, entra en el kimono conmigo pero demos juntos por tu tatami descarado Parto el bacalao yo en los combates si no hay punto Siempre calcao, el estilo arrastrado A mí siempre me ha acompañado Tan cierto como que es lo mismo un canto que un lao Y piñas por más como un pájaro en el nido Sojones de pedido cuando oyes de mi ruido Sonido, lo cuido, no caigo en el olvido Es bueno para el colesterol y para la libido Así que aplíquense, fíquense, fíjense Llega el sensei, el que siempre va a su play Como un rey ya por el 2006 y como lo ven, demuestro que esto de aquí es la puta ley. ¿Cómo? no me digas que esto no te deja de lado totalmente. Y es la puta ley. Sí, señor, tal y como estaba escrito, dijeron que volvería de aquí está. Y digo que es la puta ley. que lo trae desde el bar. Pues, Nos vamos cancha con la maña funky revancha va. Pero maestro rumba venga y pártalo ya. Oh, dejo los rezo, traigo lo puesto un poco solo en años bisestos Y si puedo molesto y me crezco y estreso al espeso Pues eso es parte de lo que deseo y me dejo el concepto estado con la hierba buena Es siempre original y nunca es una ajena Si registrenas no frenas o penas de quedar atrás Así que tengan cuidado los MCs pringados y discos Los primeros en caer del risco Con gran desilusión porque no vende su disco Luego se hacen pistas, Me se tornan grises Ya no hay bollos ni business, ni business Pero es fenomenal tal cual huele a revancha. Expediente respeto de mierda y de mancha. Que se pierdan los chicos de la plata y la pasma. Hagan sitio al Zanganú lo pongo aquí porque soy fino, supino, le trino a las Mientras me voy de vino, si con, sino no contino, cansino Es el mezquino de la lengua tan sucia como el fondo marino Nunca llamáis, dice el viperino, más que en Pensa Si pensáis si sabes si valdrá una mierda Mi ofrenda, rap de leyenda, ronda rubenda Junto con el menda, una arenga ¡Toma! Estos son mis chicos, duro van, ahí están Desde la OPP de Palma de Mallorca y violadores del verso de Zaragoza llegan Ok, ok, ok, esto ha sido la puta ley de Hermano L, la puta OPP en el disco de R Rumba. Otro esto sí que era un disco tremendo, tremendo, de esos años 2004, igual que el disco de Vidalogía, del que hemos hablado. Y todo esto tendremos en la Sagardo Hop, la fiesta favorita de tu rapero favorito, Irwin Sagardo guía, Zubieta, ok, mañana, no os lo perdáis. Y tenemos más eventos, ¿vale? No se me olvida el evento que organiza todos los años mi colega, mi buen colega el Choju, Chojuan XXL, ¿vale? No me iba a faltar de nombrar este evento en el que participo todos los años como DJ y además este año no ha podido ser porque me voy a comer chuleta, a escuchar a Tremendo, <laughs> así que no voy a poder estar ahí. Nata no va a estar pinchando, pero va a haber muy buena gente, muy buenos colegas a los que hay que recordar y hay que hablar de este evento también. Si no tiene cena, puedes ir la racho la Racho Battle, puedes ir luego a ver al, a Tremendo Menda, hermano L, a toda esta peña, ¿ok? Se puede ir a los dos eventos tranquilamente, así que ya sabéis, para los OGs, tío, mañana es día para los OGs. Vamos a hablar de la Racho Battle, ¿vale? La final de la Racho Battle 2025, mañana sábado 7 también. Tenemos por aquí unos cuantos invitados, unos cuantos clasificados para la gran final, ¿vale? Esto va a empezar a las siete y media en la pista de Larracho, la, el típico, el mítico campo de fútbol de Larracho, ¿vale? Si no habéis ido ningún año, esto es un clásico también. Tenemos de host, de presentadores, a Salvaje y Clock, mi colega Clock, como todos los años también participando. El DJ, no voy a estar yo, pero bueno, van a estar bien respaldados. ¿vale? Les, les las espaldas con pedazo beats, Pin Flamingo, un clásico también de aquí de la zona. Y en la lista de los finalistas tenemos a Big Man, a Macro, a Crash, a CJ, a HZ, Cr, al Choju. Se clasificó, sí señor, estuve ahí, lo vi, estuvo modo Dios esa tarde. <laughs> Ese Choju, le queremos. Eh, tenemos un hueco libre por lo que veo, ¿vale? Habrá alguna sorpresa. Tenemos a Feinos, a Sans, a Zeta, a Clean, a SKT. Buena batalla también se marcó. El cobarde que no se apuntó conmigo a las duales, pero ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Se apuntó esta vez y pasó. Tenemos a Yul, a Fabri y a Corral. Mucho clásico, mucho nombre conocido, veo mucho nivel unos cuantos colegas ahí que merecen que vayáis a verles. Tenemos en el jurado a V, a Laigor y a Zache. Bueno, bueno. Eh, <laughs> hay un poco de bif aquí, hay un poco de bif. Mi colega Choju me entiende. Bueno, los premios. Tenemos 50 euros y merchandising oficial para el primero. ¿eh? Para el primero. Para el segundo tenemos 30 euros y merch oficial también. Y el tercero se va a llevar un poco de merch, unas camisetitas, unos mecheros de los patrocinadores, unos librillos para echarse sus canelos, ya sabéis. Ganja Seeds, gran patrocinador de este evento. Tenemos por ahí OCB también. Atami, tenemos unos cuantos respaldando este evento que ya es un clásico, hay que apoyarlo, ¿vale? Y luego tenemos conciertos también, ¿vale? No os vayáis, que luego tenemos conciertos de rap, la noche sigue caliente, tenemos clásicos de la zona como SNKT, se nos cae el chiringo, tenemos también al negro y tenemos a chill Choco. Y luego DJ Torras. Ok, esto va a ser mañana en la la racho Battle, fiestas de racho clásico, ¿vale? Para los rappers, para los batalleros, y vamos a escuchar ahora un tema de SNKT que se grabó en nuestra radio Molotov y Ratia, no sin Chilic, pero sí, nuestra mítica radio que ya recordamos aquí una vez. Y el tema se llama Los Chicos. ¡Sua! ¡Los Chicos! Boca, quini, y pan todos en la mesa. No vas a enseñarnos de calle ni de princesas. A veces es mejor estar solo que con esposas. Me cansé de ella y vomité la mariposa. Los niños en el parque con mentalidad borrosa. Están esperando al fin de para machacar baldosa. Si no lo entiendes porque tú has vivido otras cosas. Nosotros vimos color lilo que para ti es rosa. Ese manito, los chicos están pegando duro por donosti como un pico. No sigo su norma, vivo ilícito. Noche de safari entre sus ojos y su grito, estoy adicto. Veo lo mismo, pero lo entiendo distinto. No pelean ellos, pelea su egocentrismo Voy a hacer que sude más que comiendo jalisco Juro por la mama, no te la juro por Cristo Tener cuidado cabe despertar a la fiera por norma general no me fío de cualquiera Poquito a poco perfecto como una esfera Quiero volar, ver mundo a lo profundo de la estratosfera Soy un fiera y como tal ataco al cuello con toda la fuerza, al punto flaco Dame esa liga que la mato, o haya que la atrapo Y me voy donde quiera Hacerlo a mi manera sin ser un sapo. No ser cualquiera desde el anonimato. Juego en primera, niñato que ya no sabemos esa historia desde hace rato. Esto es como tiro al plato, pero dar 20 tiros y no matas ningún pato. Yo de pequeño jugando siempre era el caco, así que no lo intentes, no estás a la altura de mis zapatos. Con Keller con los míos en la calle, tengo un plan infalible y un bidón inflamable. Los problemas me los como puta, tráemelos de frente. Estamos ready pesos en mi welter con el ego ni moviendo en locales de mala muerte con el corazón palpitando a 220. Soñando con billetes desde que salí del vientre, generación VM, puta ahora que puede. Amor pa' mis chavales que crecieron en la calle, cogiendo lo que ellos quieren, pintando en tu soportal compartiendo ruinas medias y el cielo llorando mares, llevando ruina pa' casa, mamita, ¿cuánto vale? Vuelvo a la carga, de tranqui, todos hablan unaki, fumando paqui. Me la suda si es rap, trapo funky. Me meto duro como el trazo del tuki. La flipas, loco. La mitad se la dan de yankees. Si huelen a choto. La CNKT trae fuego, no el moco de pavo. Exquisito, jamón serrano. Yo, yo, yo. Esto ha sido Los Chicos de SNKT, del Chiringo, si nos cae el Chiringo, grabado en Molotov y Ratia, como os decía, nuestra radio, la mítica radio de Hernani. Molotov y Ratia la recordamos aquí en Sinchilic hace unos meses. Un pedazo de programa, la verdad, aquí con mi gente, con el Snow, con DJ Sax. Eso, eso estuvo bonito, eso estuvo bueno. Creo que nos pasamos del tiempo, estuvimos como más de dos horas, ¿no? Cosmic puede ser. <laughs> y lo que queda por contar todavía. Vamos acabando, por lo menos mi parte, ¿vale? Luego os quedáis con Cosmic, una horita más, pero como siempre nos vamos despidiendo con unas barras, eh, va a sonar un beat y me voy a rapear este tema que, que grabé hace poco, no lo grabé, lo, subí a, a, mis redes sociales, vaya, lo subí a Instagram, para que lo haya visto, un tema dedicado, esta persona ya sabe quién es, para quién está escrito. Así que vamos a darle ahí con todo el corazón, con mi corazón de vampiro, suéltame el beat. Esto va de vampiros y brujas. ¡Ja, ja! ¡Su! Va, va, va, va, va, va, va. Y suena así. Ok, ok, suena así. Vivimos por la noche y morimos por el día. Yo seduzco como Drácula y tú encantas con tu brujería. Tu sangre vermellón en una copa de balón, porque el rojo de tu sangre es el color de la pasión. Lengua salivando recorriendo tu clavícula. Vas a descubrir placeres no vividos nunca. Cuando saco los colmillos y muerdo en la nuca y por las marcas en tus nalgas que no hagan más preguntas. Te obsequio un castillo con runas y rosas negras, la luna y las estrellas. Eclipso el sol con densa niebla. No sé si este amor es bendición o condena, porque me una de cal y otra de arena Pero estoy atado a ti por invisibles cadenas Si te araña mis garras, sé que merece la pena Cayendo por tus hombros a tu espalda como arañas Noches de luna llena y frías como mi guadaña Tienes esa magia que me agita las entrañas Ojos de gata, poderes de bruja escarlata Te, hiciste una coraza de plata, pero sacar... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me lié en directo, me lié en directo. Repetimos Cosmic. Esto es el directo. Pulo, pulo, pulo, pulo. Pónmela de nuevo, por favor, pónmela de nuevo. Esto hay que hacerlo bien. Esto era dedicado, no puede ser. Me lié, me lié, me lié. La estaba leyendo, es nueva, está fresca. Oye, qué feo ha quedado eso. Había que hacerla la primera. Va, va, va, va, va. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Vivimos por la noche y morimos por el día. Yo seduzco como Drácula y tú encantas con tu brujería. Tu sangre vermellón en una copa de balón, porque el rojo de tu sangre es el color de la pasión. Lengua salivando, recorriendo tu clavícula. Vas a descubrir placeres no vividos nunca. Cuando saco los colmillos y muerdo en la nuca y por las marcas en tus nalgas que no hagan más preguntas. Te obsequio un castillo con runas y rosas negras, la luna y las estrellas. Eclipso el sol, con densa niebla. No sé si este amor es bendición o condena, porque me das una de cal y otra de arena. Pero estoy atado a ti por invisibles cadenas. Si te araña mis garras, sé que merece la pena. Cayendo por tus hombros a tu espalda como arañas, noches de luna llena y frías como mi guadaña. Tienes esa magia que me agita las entrañas, ojos de gata, poderes de bruja escarlata. Te hiciste una coraza de plata, pero esa cara te delata. Sucumbiste a mi oscuridad innata. Dirán que solo, solo ilusiones, que yo no te amo y que puedo aparecer malvado cuando te reclamo. Yo pacté con el diablo y me salió muy caro, pero llegaste con esos encantos y eres mi regalo, es brujería. Ok, ok. Bueno, bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. A la última había ahí un poquito de. Ha habido ahí casi un fallo, pero bueno. Córtamelo, Cosby. Córtamelo, córtamelo, córtamelo. ¿Te ha parecido pocas barras o qué? ¿Quieres más? Ok, ok, ok. Bueno, podía haber salido mejor. Me hubiera gustado hacerlo a la primera, hacerlo limpio, pero bueno, son letras nuevas es difícil, eh, no está muy no está muy ensayado la vida la vida ya no nos deja ensayar ya estamos mayores ya ya el rap es es, difícil es difícil, esto es amor esto es amor cosmic esto es amor el que ya no tiene tiempo el que ya tiene otras prioridades y aún así busca el huequito para rapear para escribirse su letra para venir aquí a la radio a hacer un programa esto es amor no me digas que no este fallo se puede, se puede permitir. Es el fallo de alguien que lo ha hecho sin tiempo, pero con todo el corazón. <laughs> Brujería, chavales. Y vamos acabando, ahora sí que sí. Hemos hecho un repaso guapo a, al disco de Tremendo Menda, Vidalogía con DJ Griffy Disco que presentan mañana en esa pedazo de fiesta que estamos esperando. Los reales, los de toda la vida, aunque bueno, cada vez hay más gente. Esto ya, esto ya es una locura, tío. Te quedas sin entrada a los cinco minutos. Esto es una maldita locura. Pero eso quiere decir que es un fiestón, que es, que es algo que, es un buen rollo, que se respira además el, rap, la música negra, lo que nos gusta. ¿Ok? Una fiesta donde, donde hay colegueo, ¿vale? No hay cosas raras, tío. Eso se queda fuera, ¿vale? Hay que decirlo también antes de acabar. Hemos repasado también la, final de la, la, Racho Battle de mi colega el Choju, que está ahí todos los años organizando, ¿vale? Para los que hemos organizado vainas de estas, eh, conciertos, jams, de lo que sea, batallas, sabemos que no es fácil y sobre todo cuando lo quieres hacer en un, en un gran escenario, con, con bastante público, atraer público que no, no es solo eh, tu gente, ¿vale? Estas cosas tienen mucho mérito, hay que apoyarlas también. Yo mañana voy a estar allí, pero sabe que le estoy apoyando desde aquí. Le concedo este, este hueco para el que lo escuche y quiera ir allí también. Y todo mi respeto a mi choju. Y eh, bueno, ya está. Eh, ha sido un buen repaso, ¿no? Eh, no creo que haya mucho más que repasar. Ya vamos servidos, ¿qué más queréis? Lo que haya por ahí que no sea rap, a mí no me interesa. A a mí no me interesa. Si no es el Choju con sus batallas, si no es Agardo, si no es Tremendo Menda, no me interesa Cosmic. ¿Qué te parece? Yo creo que vamos acabando y vamos acabando bien. Vamos a escuchar un tema, un temazo de en el que participa Hermano L, que casi nos lo dejamos antes, casi nos dejamos ese temazo, ¿vale? Pero nos hemos acordado, ¿vale? Y ahora vamos a escuchar otro de su grupo, La Puta OPP, en este caso se ponía en modo, modo reggae, se hacían llamar ragafla, y el tema es, esta sí que, si no lo conoces, es que no, no, mereces escucharlo, tío. José Mari, suéltamelo. Oye, loco. Oye, oye, loco. Comenzó desde abajo siendo el jardinero del Y cuidando de todos los capullos que este tenía en su jardín. Y ahora comienza su carrera, dedicándose de pleno a la política. Cree que tiene cosas importantes que decirle al electorado, pero Raga Platform System dice ¡No! José Mari, ey José Mari, Mírate de un sexta un sexto gira del mar. Pepe, Pepe, María, el pairo va. Dice que la Moncloa se vive muy mal. Y se ha pillado billete para Jamaica Sus colegas en el curro son unas fracasas. Bueno, en un país que no va ni para adelante ni para atrás Se les voy decidido para hacer un rudegua Incluso siempre piso él se mete unas ganas Ey José Mari, ey José Mari Deja la política y hacer el José Mari, ey eh, José Mari, tírate de un sexa, tírate al mari, ey eh, José Mari, ey eh, José Mari, deja la política y hazte Rastafari, ey José Mari, ey José Mari, deja la política ya. Partamos de que en esto no hay árbitro, de repente al presi le entra el pánico, pongámosle en el cuelga los hábitos, vas a ser el rasta rostro pálido y replantea ahora tu vocación. Ya hemos visto mucha envidia, la más grande generación. No más pulseras son casos de corrupción. Se las y José Mari, solución, guarición. Ey José Mari, ey José Mari, deja la política y hacer las tapares. Ey José Mari, ey José Mari, tírate de un sexto mete al se pega su veneno, magreando a las punanis. Bien chavalote, no está mal, te destrae para la tripa, la maca hijo Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hace rastafari. Ey, José Mari, ey, José Mari, tírate de un sexta, tírate al mari. Ey, José Mari, ey, José Mari, deja la política y hace rastafari. Ey, José Mari. José Mari, deja la política ya. Y nadie hace caso a lo que José Mari dice, siempre metiéndose con su vestido el Felipe. Pues este José Mari es más puñetero que la gripe. A ver quién se atreve, a ver quién le dice que todo lo que le queda al pueblo es aire. José Mari, ey, José Mari, dámelo, dámelo, estamos acabando. Pero primero nos vamos a despedir como se debe, ¿vale? Yo acabo, Cosmic sigue, como siempre hemos clavado la hora sin preparar, sin nada. Esto, esto sale ya, esto lo tengo programado yo en el cerebro, tío. Esto te, lo estiro hasta donde quiera. Ok, esto ha sido José Mari de Regafla, la puta OPP, hermano L, lo tenemos mañana, Sidrería Iruín, Sagardo Hop, la fucking Sagardo Hop. Nos vamos a despedir ahora sí. Lo primero, Miresker, Cosmic, sin y Ratia, como siempre, vengo una vez al mes, me invita a mi colega Cosmic, hago aquí mi, mi pequeño aporte ahí, mi, mi horita de hip hop, de rap, hablamos de conciertos, hacemos entrevistas, lo que sea, lo que sea. Y ahora sí, nos vamos, pero con un temardo de Tremendo Menda, lo hemos nombrado antes, Tremendo Menda con Juan Solo, con Solo lo Solo, Relojeros, dame eso, loco, dame eso ya y acabamos ya con esto. que bomba, loco! Esa peñita de ahí arriba que no se calla, tío. Tiene que bajar la música. ya está sonando, ¿no? Ya está sonando, sí. ¿Qué pasa? Tremendo. ¿Qué pasa? Ya ve, aquí probando esto. Suena, ¿no? Sí. Sí, tío. Ah, ah, ah. ah. Eh, tira para allá la estufa. Pero chégala ya. Esta mierda. Sí. Hey. hey. Pon esa mierda ya. Todo comenzado, ha sido fácil, iniciado for el next level preparado No me trasciende el tiempo, estoy elevado Soy la tortuga dejándote rezagado Nos echabas en falta, te jodremos sin carta Juan y yo nos quedamos siempre con la última carta Operación en curso, vais a tragar mucho morse No averiguaréis nuestro morse porque no es cualquier morse Somos los elegidos, cosa del destino Una luz nos vino y dijo Haréis super y aún estamos en fase de crecimiento. El enemigo nos come la mano desde hace tiempo. Ey, súbelo, estoy en el track. Lo que determina un partido es este crack. Caliento las válvulas de mi rack, trabajando el Mac en el mismo pack. Flipatela si quieres, no sé a qué te refieres cuando dices que eres. ¿Sí? F difiere, dices que Dios te ha dicho que eres el campeón. Me quedaba contigo, tontorrón. Ten cuidado con lo que dices, se haces o coges. El una, el más tonto hace relojes. No pararás de dar voces, te vamos a enseñar estilo. Juego al primer toque, tenemos el sonido. Polo donde quieras, aprieta defensa, entramos hasta la nevera. Muchos quisieran, quizás pudieran, de veras el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Son una seria imperia, nadie lo remedia. Te sacaremos un diez y medio de media. Yo soy Juan, que hay Enciclopedia, y la carrera que estudio es la de tus medias. Mortal miseria, mira que tener que morirse. Monto una fiesta cada día por si hay que despedirse. Está bien evadirse, divertirse, pero el problema seguirá mañana. Habrá que decidirse. Me cuesta la vida tu rollo superfluo. Cada vez más me pregunto dónde tienes el flow. Yo en esto no soy perfecto, soy a la perfección un adicto. Serás tú quien me juzgue, compraré tu veredicto. Facilidad de palabra, labia, velocidad insultante. Espera ser como nosotros cuanto antes. Con como una venerable, del palo venerable. Juan Griffith tremendo, ¿cuántos sois vosotros? Golpeo tu lingüística, con precisión pugilística. Mandar a analizarme en balística. Jodo tu parcial, tu estadística. Jimmy está con nosotros, especial mística. No pillas esto porque no estás en contacto con tu cerebro. No sabes cuánto me jode, no sabes cuánto me alegro. Porque yo no me la flipo, siempre con los pies en el suelo. Y si no, bueno. Ten cuidado con lo que dices, haces o coges. ser con comuna, el más tonto relojes, no pararás de dar voces. Te vamos a enseñar estilo, juego al primer toque. Tenemos el sonido, ponlo donde quieras. Aprieta defensa, entramos hasta la nevera. Muchos quisieran, quizás pudieran, de veras. Pero el puntazo que tenemos no te lo da cualquiera. Es el palo. Hay locos en es tremendo. suena demasiado bien para ser cierto. Solo lo solo. Son todo completado, ha sido fácil, superado. Por el next level preparado No me trasciende el tiempo, estoy elevado Soy la tortuga dejándote rezagado Big up my brother, big up my brother, controversy, DJ, DJ Kazi, bigger things than one. Yes, sire. Yes, sire. DJ Kaz, DJ check out, check out, Mix Cloud, that's called, that's called, Kaz, Kaz, Kaz, all of the selection. Eli, May I Mehydrin, peace to the eye, peace to the eye, Rastafari, Rastafari, one love, one love. Lion, Lion. Dread Lion. Lion. Lion. My sound, my sound, it round the town, it round the town. My sound, my the sound, got around, got around. My sound, my sound, play with sound, with sound. My sound, my sound, kill, kill sound, kill kill sound. My sound, my sound, rude boy sound, rude boy sound. My sound, my sound, up sound, up sound. My sound, my sound, jungle sound, jungle sound. My sound, my sound, jungle sound, jungle sound. It's like so most you do me make me love woman so I could have I could have what? I really don't know. So most you do me make me love woman so I could have I could have what? I really don't know. Is it them body and them shape? Hell yeah. Where does that take man feel rape? Hell yeah. And them body I go on bed. Hell yeah. What about the panties I left? Hell yeah. Superiority is how much your body will excellent. Man I crash care. I broke down things. Man I all of them nature. Nature get things man a buffo. Blah blah blah. Could have your mind that can understand woman. Can't think straight it anytime I get to you. It's like my brain it deflates. So must you do me make me love woman. So I could have I could have I really don't know. No, no, so must you do me make me love woman. So I could have I could have I really don't know. But if I know tell like you look fly to the max. Big things are going for your body non-stop. Man, I'm a repeat with them two cent chat. You hold your head high and I laugh after that. I'm a different kind of man. Authentic on the race. Step into you with a line. We get your interest we can. That be a while and when you see I'm the one. we out the pen and paper with the 411 because Cause something must you do me, me love woman so I could have I could have I really don't know. No. So must you do me, make me love girl so I could have I could have I really don't know. No, no. Best DJ. body and them shape. Hell yeah. where does that take man for rape. Hell yeah. And them body a go on bed. Hell yeah. What about the panties I led? Hell yeah. Superiorities and most your body will excellent. Man a crash care and I broke down things. man. A, all of them nature cause them nature get tense. But for and a blabber instead of good argument I can understand woman. Can't think straight anytime I get to you. It's like my brain it deflate. So must do me make me love girls so I could have I could have I really don't know. No, no, so must do me make me love girls so I could have I could could have What? I really don't know circuit board it overload girl at this program. As if for one one, she know what to tell mad lion. She a try if he plays to all up information. She give me the verses number and say that the last one. So her body look nice. Face things that go and then number till me put him me find the right one. Artically inclined. Oh my lord, you look good. Are you the part of the line? Cause something must you do me. action. Lion, lion, lion, lion. We done say we can't take no more of that. Lion, I say, I say we can't take no more of that. I tell lions Stick that, that, y Ratia. Cosmilí. a lucky thing I never get. Swell Eddie and started to run, run, run. I would never run away. Do you hear? It's a lucky thing I never get. So jump in and started to run, run, run. I would never run away. I ah, do you hear? that fight against us. They and them that. Jah shall shake the foundation thereof. Run them in a kingfisher style. Alongside I and I Bonington Judah, the bridge Life Fisherman. As we look up to the sun and see the day soon done, wondering what the next day I bring come. rebellion run as we see what water come from the wicked ones. Your judgment from Jah bound to come. No weeping and wailing, but you could never get away. The healing of the nation brings a good vibration. Better pass it someone that. You never see a ganja man a stumble upon the line. Or falling over people like them out of their mind. Remember alcohol, I mash up your liver and your mind. I pray. i the judge and the commissioner too. Why them say one? a single foot from the Boans. No way them think like that for sure. Watch them a smile as them them by. Them a watch you face, wondering how to make a conversation as you pass them space. Knowing that no way on earth, judge children them and the wicked them are friends. Jah children them and the wicked them afraid. Watch them same one. They've got to burn, they've got to burn, they've got to burn. They've got to burn, they've got to burn, they've got to burn. They've got to burn, they've got to burn, they've got to burn, they've got to burn, they've got to burn, they've got to burn, they've got to burn. They've got to burn, they've got to burn, they've got to burn. They've got to burn, they've got to burn, they've got to burn. They've got to burn, they've got to burn. passing by every day. We say I reach the same one. When you take and stop them same one want to go shoot the same one. John children and right. John children and rise out of Babylon. You've got to run, you've got to run, judgment a come. You could a lie and cheat like a one. Remember your time soon come. You could a lie and cheat like a one. Remember your time soon come. you got to run, you've got to run, judgment a come. You could a lion, she like a walk. Remember your time soon come. We see them fighting for power not one of them could ever be judged, children, them friend. Use them, tell them time and time again, and yet them don't see. Yet without unity, you could never see strength, and without no strength, you could never see no unity. It's just as simple as that. Open your eyes and you will see. Be a rumor you are spread, saying that the king dead the lie you are spread. Can't you chat something better instead? The rumor you are spread. Saying that the team dead. The lie you are spread. Can't you chat something better instead? As Jaja children them tell them time and time again, seek the blessings of Jah Rastafari and all these things see. Don't be blind. See the head creator. I'm walking John light, cause no one doesn't know the hands of time. Remember, get behind me, Satan, in a distant time. Be a rumor you are spread, saying that the king dead. Be a lie you are spread something better instead. The rumor you are spread, saying that the king dead. The lie you are spread, can't chat something better instead. When you see Oja love and mercy is so true. to the sound of the trumpet, and I'll yield to the sound of the drums and gather to the call of the vice. Don't make no mistake. head up and arise. Pull down to me, nigga, and open the eye. The shine in the skies. Singing all my life, my people, and get wise. I grab my guitar and my carbon and bang. I put your up and be ready for try. Bible in my left and in my right, in my right. I swear I'm gonna stop the sound of devil Come on, I'm a Why not? I see that saying is true. DJ DJ DJ DJ Yes, sire, Yes, I am. DJ Cast, DJ check out, check out that, check out that. Mixcloud, that's cloud, that's complicated, complicated, complicated. All of the snapshot. Eli, me hygiene, peace to the eye, peace to the eye, Rastafari, Rastafari, one love, one love. Liar. Dread controls. Liar. My sound, my sound, it round the town, round the town. My sound, my the phone got around, got around. My sound, my sound, play with sound, with sound. My sound, my sound, kill, kill sound, kill sound. My sound, my sound, rude boy sound, boy sound. My sound, my sound, up sound, up sound. My sound, my sound, jungle sound, jungle sound. My sound, my sound, jungle sound, jungle sound. Rastafari, blessed love, globally, global nation. Yaman, give thanks to me, connection, link up, link up, one nation, togetherness. Rastafari, Rastafari. Irratia. Irratia. Cosmic DJ. Cosmic DJ. Is everybody feeling out Stop it, Brenton! Lion! Lion! Lion! Lion! We don't say we can't take no more of that. Lion, I say, I say, we can't take no more of that. I...